а чоловік нічого не підозрює. Подзвонив їй, мовляв, щойно приїхав з відрядження. І в ту мить прийшов льолин чоловік Вадим, і Льоля істерично ридала і кидала в нього, що потрапляло під руки, і погрожувала розповісти про якийсь Вадимів обман на роботі і про те, що той приховав щось із своєї біографії. То була жахлива сцена. Ірині вдивовижу, що Льоля і Вадим живуть і досі разом. Ірина була впевнена, що Василь такої сцени не влаштує, проте не могла уявити, як би повівся він у такому випадку. Ось лиш подумала про можливе жартівливе запитання, і стало моторошно. Не доходячи півсотні метрів до свого будинку, Ірина зупинилася і поставила котики в сніг. В одну мить їй похололо в душі. Здавалося, холодні сніжинки огорнули не ніжні галузки, а серце. Боже мій, мовила подумки, як мені тяжко. Боже, за що? Він же нічого не знає і подивилася на освітлені вікна квартири. І стало гидко самої себе. Що ось зараз удасть на обличчі байдужість, буде говорити про щось стороннє. Хотіла подзвонити і не змогла. Одімкнула двері ключем. Василь Васильович стояв у своєму кабінеті в піжамних штанях і білій сорочці щось креслив. Прийшла. В голосі його продзвоніла радість. А я хвилювався. Дивилася якийсь фільм. Його очі великі, сповнені жару, завжди закохані і щасливі. Ні, була в Софії, і брехня стала в горлі клубком молилася в душі, щоб він у цю мить не підійшов до неї, щоб спала з її душі осуга, вивіявся з волосся подих іншого, погасли дотики, які ще горіли на її долонях, боялася Василевої ласки, знала, знудьгувавшись за нею. Чоловік був особливо жагучий і ніжний згадала почути од якоїсь із жінок, що близькість до однієї людини, до коханця, надто фізична близькість, народжує потяг і до іншої, і не повірила. На щастя, Василь не обцілував її з морозу, як завше, навіть не вийшов з кабінету. Там у холодильнику смаження. І капуста купив на базарі. Тут ось у мене колупала капусту, думала. Смаженю приготував він. Мабуть, у їхньому подружньому житті її найбільше обеззброювало те, що Василь знав наперед. Вона не зможе бути гарною дружиною, господинею. Вгадував у ній не господиню і погоджувався на те, знав про неї все, окрім оцього останнього. Цього не запрограмував. Тепер у це не міг би повірити. Хоч, певно, бачив і її погані риси, але ніколи нічого не висміяв у ній, навіть її примітивізму в деяких судженнях бачив примітивізм, це вона знала. Легенько підправляв, і навіть коли сварився, кипів проти неї, не зачіпав справжніх болячок, не штрикав туди, де боліло, не намагався випхати на світло її недосконалості, сварився по ділу, вживав крутих слів.